Egunon, gaurkoan politikari buruz egin ditudan iritzian aria segituko dut. Autoskunde garaiak direla eta hainbat ele entzuden dut han, hor eta hemen. Horrek sentimendu honetara narama. Eguneroko bizian jendeak duen ekintza politiko bakarrenetarikoa bozetara joanez mugatzen dela alegia. Behin ardura hori bete ondoan, itxoiten du eta arazoak edo oztopoak agertuz bezala kritika plazaratzen. Hene ikuspundutik, jarrera aski pasiboa eta mugatua harrapatzen dut, bozka, itxoin eta kritika. Jarrera argunt alderantzizkoa den dinamika bat aipatu nahi nuke. Eta dinamika hori, sinaurien zibilizazioaren ispilua begiratuz egin nahi nuke. Bon, badakit, erranen didazue, baina sinaurien dartearen antolaketa ez da bat ere demokratikoa. Ados, aski bertikala dela ere erran nezake. Baina, sinaurien beste ahlo bat zehaztu nahi nizueke. Sinaugiak usu lanarekin ezin akituak bezala e- ekartzen ditugu. Ahatik bada beste ezaugarri bat beren baitan dutena. Sinaurriek, oztopoen aintzinean, horren gainditzeko duten gaitasuna aipatuko dut. Hots, oztopoen aintzinean, laguntza eta iniziatiba direla nagusi hainbat taldetxo sortzeko ohitura dute instant batean eta ideiak elkartrukatuz praktikara pasarazten dituzte arazoen gainditzeko sedeaz, Ez badabil, berritzaipa, molda edo eralda eta berriz saia. Ez dute neoren baimenik itxoiten iniziatiben hartzeko eta beraien arteko elkarlaguntzak ideien emulazioa dakar. Sinaurian ezaugarri hauek gehiago ezagutu ulertu eta gure ganatzeak ez diguke txarrike eginen. Arazoa edo ostopoak ez baitira bortxaz gauza negatibo. Baina, erronka, ditugun ohituren gainditzeko, erreberitzeko edo eraldatzeko baliatu behar genituzkenak. Bergisan, gure baitan sor daitezkean iniziatiben aintzina ere maiteko, hausardia erakutsi beharko genukela pentsatzen dut. Bistan dena, gure jendartean, hogelako jajera edo dinamikarik bada. Izan da, eta izanen dela dudarik eza iniziatibaz, ausardiaz eta arduraz jokatu izan da garaian ikastolak sortu zirelarik. Bai eta duela urte batzuk Notre Dame de Landeko zada antolatu zelarik. Edo berrikiago armagabetzea aintzina eramateko bakil gileek urratxak egin dituztelarik. Adibide hauek indarra emaiten didate. Bizitzako maila guzietan, egoerarik sinpleenetan ere, iniziatibaz, ausardiaz eta arduraz jokatzeko aukerak zabaltzen eta biderkatzen dituztelako. Badakigu zer gelitzen zaigun egiteko. Sinaurilana perspektiban.